Angela El Crev Maiso, fabelo de Luisa Carol, Lautlegas la verkistino. in eta domo de eta villaggio vivis malgaia, malsana, malricia cae solezza maliunulino. Si aizo forpasis, si ain filoin onimortigis dum la longa milito in tiu lando, cae filinon si neniam havis. Unu vesperon la maliunulino sidis plorante in sia cuireio, quiu estis samtempe tac ciambro cae dorm ciambro, char sia tuta dometo havis unu ciambron. Restis al si nur quelcae grainoi de maiso, cae unu culereto daoleo por prepari sian tagmanĝon. Ŝi ŝmiris la kaserolon per oleo, enmetis la maizgrajnojn, kovris la kaserolon per covrilo, kaj hetigis gin. Poste ŝi atendis iomete. y caudigis la crev maizo in la caserolo. La covrilo falis sur la plancon cun granda bruo, cae ero de crev maizo falis en plei malproximan angulon de la ciambro. La maliunulino cauris por prenigin. Sed Jen blanka, bela junulino, kun orkolora hararo saltis el la ero de krevmaizo. Saluton, panjo, ŝi diris. La maljunulino, kris pro ĝojo. tiu vespero la du virinoi eclogis cune. Angela nomigis la bela Angelo. Yes, si estis Angelo, compreneble. Cai si tui comensis paroli alla caserolo. Facte si ne parolis, sed cantis al gi per lauta murmuranta vocio. Cref mais, o oh cref mais, miraclo del paradis. Cai la caserolo faris multegan cref maison, tum Angela cantis. Tio multon ci faris, che la duvirinoi mangis, cio mi besonis. Poste ili donatis crev maison alla naiparoi, poste alla cocchinoi cae alla porcoi de la naiparoi, poste alla passeroi cae alla stiuroi de la arbaro. La naiparoi comencis visiti la maliunulinon por ecconi la bonan angela cae mangi crev maison la maliunulino ne plu sentis sin soleca. Ciu tage Angela faris pli cae pli bon gustan crev maizon, cae multai homoi comincis veni en vilagion, villagion, speciale por aceti tiun mirintajon. La maliunulino ne plu estis malricia, Angela maturigis rapide cae sia cuir arto plibonigis. Si comencis fare diversa in tipo in de crev maiso, usante bon gusta in sauzo in cun salo au cun mielo. La sauzo en havis vitamino in, calcion cae aliaen sanigain aferoin, kiwi helpis la malsanain homoin resanigi. La maliunulino ne plus sentis sin malsana. La famo de la crev maiso crescis rapide, cae decoi da caseroloi laboregis tage cae nocte, Dum Angela dancis cae cantis lau la ritmo de la crev maiso. Crev maiso, crev mais, miraclo del paradis. Iu pli oni la laboron de Angela, des pli da potenco ŝi akiris, ĉar istas de splipotentiae iu pli oni fidas cae amas ilin ca iu pli oni apresas ilian laboron si comencis cuiri ancau bon gusta in pudingo in de maiso in kiwi si en metis supon de legomoi nuxoin cae spizoin și ornamis la pudingoin, per crev maizo, cae la homoi venis por mangi ilin la bela restauratio de la villaggio. Și ancau faris cucoin el maizo cun mielo, cae cocos lacto, cun sec fructoi cae migdaloi, la tuta villaggio prosperis pro tiu negozo. Angela ne laboris pli unu horon ciutage, ŝia laboro consistis el tio, che ŝi sorgis ciuin caseroloin samtempe, per danzoi cae cantoi. Poste la caseroloi mem laboris. La reston de la tago Angela babilis cun la homoi provante compreni ilia in problemoin. Si ancau promenis cun la maliunulino, ciu sentis sin pli cae pli iuna. Thank you.